O roză întreg în cer, în cerul de sus, cel dai omenirii pe pruncul Iisus, privirea ți-o îndreaptă, te rog nu uita, spre un suflet ce așteaptă, plângând mila ta.